Rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 2 minūtes ar TV ētrā priestris Pēteris Skudra. Turpinam katehēžu sēriju par svēto misi un esam tikuši līdz um, tai daļai, ko um, katehisma, piedodiet, misālis ievads uh, sauc par mīses kulmināciju un virsotni. Tā ir euharistiskā lūkšana. Mēs esam pārunājuši tātad mīses daļas ar kā mēs varam sagatavoties svētajai misei, mīsas ievadu. Esam runājuši par Dieva vārda liturģiju, par lasījumiem, kas tiek lasīti sprediķi, lūkšana es ticu. Tad mēs arī pārunājām par šīs evharistiskās lūkšanas ievadu, kas ir prefācija, tāda ievada lūkšana, kurā mēs dialogā ar priesteri tad gatavojamies šai Jēzus ienākšanai mūsu vidū, zem maizes un vīna zīmēm, tad arī mēs atbildam uz šo lūkšanu ar svēts svēts, un tad sākās arī pati, eh, pati euhriskā lūkšana, par kuru mums jau tā vispārīgi pastāstīja priestris Andris Ševels pagājušo eh, nedēļu, un eh, viņš mums izstāstīja tātad no kādām daļām sastāv šīs lūkšanas, ka tās ir uh, vairākas. Viena ir tāda vissanākā, kuru mēs saucam par Romas kanonu, pārējās ir tādas īsākas radušās pēc Vatikāna otrā koncila. Noteikti esat ievērojuši, ka šie teksti misē atšķirās. Šodien piedāvāju tad iziet cauri tā soli pa solim vienai no šīm lūkšanām, tai, kur ir vissanākā, sanākā šim pirmajam Romas kanonam, kuru mēs arī bieži vien varbūt dzirdam priesterus lasām kādos svētkos, kad ir svinīgākas svētās misas. Un šodien kopā ar mums arī šajā katehēzē piedalīsies priesteris Kārlis Miķelsons. Labrīt! Labrīt! Jā, priester Kārli, varbūt mums var atgādināt, kas ir euharistiskā lūkšana, ko šis svešvārds nozīmē un kāpēc vienu no šīm uh, Eh, lūkšanām sauc par kanonu. Jā, nu, eh, lūkšana šķiet nav svešs vārds, bet eh, evharistiskā lūkšana tā ir lūkšana, kuras laikā maize un vīns top par Kristus miesu un asinīm, bet tā ir arī lūkšana, kas būtībā ir svētās mises sirds centrs kulminācija, jo tajā mēs atkārtojam to pašu, ko darīja Jēzus pēdējo vakariņu laikā, proti mēs ņemam maizi rokās un pēc tam kausu ar vīnu. Mēs pateicamies Dievam, uh, uh, tādu kā pateicības un slavas lūkšanu, un, uh, un uh, tad uh, pēc tam jau svētajā komunijā pieņemam Kristus miesu un asins. Tāpēc uh, evaharistiskā lūkšana no evaharisteina pateikties, uh, tā tad uh, sākotnēji šī bija kā uh, pateicības lūkšana arī par to visu, ko Dievs ir veicis, gan radīšanu, gan pestīšanu. Un uh, no šī vārda evaharistija arī uh, ir uh, nācis šis evaharistiskās lūkšanas nosaukums. Mm. Un kāpēc to vienu sauc par kanonu? Un kanons tāpēc, ka kanons kā kaut kas stabils, kā kaut kas, kas ir nemainīgs un kā paraugs, uh, Eh, līdz ar to Romas kanons līdz pat Vatikāna otrā koncila liturģiskajai reformai, sakot, reformai, kas sekoja pēc šī koncila, bija vienīgā evaharistiskā lūkšana eh, latīņu ritā, eh, Romas ritā. Un, uh, viņš bija <laughs> nemainīgs un uh, stabils uh, lielā mērā cauri gadsimtiem. Uh, kad no 4. līdz 6. gadsimtam apmēram viņš ieguva to uh, līdzinējo formu, tad uh, mainījās varbūt dažādi žesti. Uh, viduslaikos ir sevišķi valdīja diezgan tāda brīva un liela žestu dažādība, bet uh, teksts palika nemainīgs līdz pat mūsdienām. Skaidrs atgādina klausītājiem, ka šodien šajā katehēzē tad uh, mēģināsim iziet cauri vienai no šīm lūkšanām, kura ir tad, kā teikt, mīsas kulminācija un, un virsotne. Aicinu arī tevi, klausītāji, tad uh, dalīties ar to, kā tu uh, izdzīvo šo mīsas daļu, kāda ir tava pieredze, un noteikti, ja tev ir kādi jautājumi, droši zvani, raksti īziņas, raksta ēpastus, iesaisties, priecāsimies par tavu aktīvu līdzdalību, tad droši zvani uz numuru 67 969 131, arī raksta īziņas uz numuru 266 77 272, tad šīs dienas temats Romas kanons, jeb pirmā euhristiskā lūkšana. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, tad uh, mēs esam nodziedājuši svēts svēts, uh, tauta nometās ceļos, vai ne? Un kas tad notiek uh, šīs lūkšanas laikā? jā, priesteris paceļ rokas šajā senajā lūkšanas žestā, eh, kur redzam eh, eh, mūsdienās galvenokārt tas ir žests, kur izpilda priesteris kādreiz pat visa tauta, visi klātesošie lūdzās tieši šādām paceltām rokām. Un Pēteri, tas ir priesteris iet šajā visvētākajā vietā, uh, nevis telpas nozīmē, bet gan notikuma un svarīguma ziņā. Bet vēl gribēju pateikt, runājot par šo seno, vienu patiesībā no senākajām evaharistiskajām lūkšanām, kas vēl joprojām tiek izmantot, arī pat salīdzinot ar dažādām austrumu baznīcas evaharistiskajām lūkšanām, ir tas, ka šis ir tāds uh, labs piemērs vēlīnās antīkās Romas eh, pasaules tādiem eh, gan literāriem, gan retoriskajiem elementiem, kuri lielā mērā pazūd tad, kad viņi tiek iztulkoti. Tas nozīmē, ka latviski, kad mēs šo lūkšanu dzirdam, mēs eh, lielā mērā sekojam tai domai, bet zūd, protams, tās nianses, zūd tas retorikas uh, izteiksmes veids, kuru var uztvert būtībā tikai un vienīgi tad, kad uh, viņu uh, eh, lasām un saprotam latviešu valodā. Tas varētu būt arī iemesls, kāpēc līdz Vatikāna otriem koncilam šī lūkšana bija tikai latīniski pieejama vispār svētā misija. Jā, un uh, patiešām arī tad, kad uh, uh, latīņu liturģija un daudzas no šīm lūkšanām arī tās, kuras mēs misijas laikā pazīstam kā kolekcijas lūkšanu, kā upurēšanas lūkšanas, komunijas lūkšanas, tad, protams, ka daudz kas pazūd tulkojumā, un pāvests Pāvils VI, kad viņš komentēja šo iespēju un šo tādu, mm, varētu teikt, pārēju uz tautas valodu, kas sākotnēji nebija domāta patiesībā tik plaša, bet gan bija domāta kā dažādām uh, misijas daļām. Pirmkārt, jau lasījumiem uh, piešķirt šādu iespēju. Pēc šī, šīs liturģiskās reformas bija skaidrs, ka ir uh, vēlēšanās vietējās baznīcās visu liturģiju svinēt tautas valodā. Tad uh, viņš teica, ka jā, mēs pazaudējam kaut ko no tās bagātības, no tā, kas ir ļoti uh, vērtīgs, bet mēs to darām kaut kā dēļ, kas mūsuprāt ir vēl vērtīgāks, proti, šis cilvēku labums. Tas, ka tomēr pateicoties tautas valodai, šī liturģija kļūst pieejamāka un saprotamāka cilvēkiem, ka viņi to var pieņemt par savu. Vai tas tā ir noticis visos gadījumos, vai cilvēki dzirdot Romas kanonu latviešu valodā to izdzīvo kā savu lūkšanu un uh, to saprot, uh, tas ir cits jautājums. Domāju, ka tas ir jautājums par uh, arī, zinām, izglītošanu un izglītošanos šajā ziņā. Tāpēc arī mums ir šīs katehēs, bet tad varbūt varam jau iet klāt, tā raiti jā. klāt, tai, tai lūkšanai, lūkšana ir gara un tur ir daudz ko komentēt. Tad, uh... Labi, tad sāksim ar to, pašu sākumu. Tevi visžēlīgais tēvs, mēs pazemīgi lūdzam. Nu, piedod, Pēter, es nevaru paiet garām dažiem vārdiem, piemēram, latviešu valodā clementissime pāter. Latviešu valodā žēlīgais tēvs, tas ir vārds, kurā tika saukti imperatori. Un arī šeit pat mēs redzam, kā ir šī Romas domāšana, <laughs> romiešu domāšana ienākusi kristīgajā lūkšanā pārņemta, inkulturēta. Un uh, pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dēlu, mūsu kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīru upuri. Un šajā lūkšanā ir uh, arī varbūt tas, kas cilvēkiem liekas savādi, pat latviešu valodā dzirdot, ir ļoti daudz sinonīmu, ļoti daudz atkārtojumu. Un latviešu valodā tas ir vēl uzkrītošāk, jo tur ir vesela virkne, trīs līdz pieci sinonīmi, kas viens pēc otra seko. Un, uh, mums liekas, ka tā ir tāda liekvārdība varbūt. Savukārt šajā antīkajā domāšanā tā bija kā domas pastiprināšana, kā pilnīgi izteikta doma, kad ar dažādiem līdzīgiem vārdiem tiek atkārtots viens un tas pats. Proti, lūgums Dievam pieņemt to uh, upuri, to dāvanu, kas tiek pieņemta, uh, pienesta, zināmā mērā atkārtojot to pašu domu, kas jau bija izteikta upurēšanas laikā. Tad tas ir tas brīdis, kad mēs visi esam nometušies uz ceļiem un priesteris ar paceltām, lūkšanām, paceltām rokām sāk šo lūkšanu, tad piesaucot žēlīgo tēvu. Jā, un viņš veic vienu krusta zīmi pār šīm dāvanām, brīdī, kad viņš saka, pieņem šīs dāvanas. Un šeit gan jāsaka, ka pēc liturģiskās reformas ir izmainīti nedaudz žesti, kas ir šīs Eh, lūkšanas laikā, proti, kādreiz bija 25 krusta zīmes Romas kanonā. Mm. Un uh, liturģiskā reforma uzskatīja, ka tas ir <laughs> par daudz, ka, ka it sevišķi uh, radušās arī tāpēc, ka cilvēki nedzirdēja pirmām kārtām, jo šī lūkšana tika uh, izrunāta pusbalsī, un uh, viņu nevarēja nemaz dzirdēt. Līdz ar to cilvēki tikai redzēja. Un uh, šie žesti bija svarīgi uh, cilvēkiem, kuri to skatījās kā tādu mēmo kino. Bet, bet tagad, kad ir dzirdami šie vārdi, tika saglabāti tikai viena krusta zīme šajā vietā pāri dāvanām, un viena krusta zīme, kuru priesteris pārmet sev pats pāri, to mēs redzēsim tālāk. Mm. Vai šī tā. ir tā daļa, par kuru mums eh, priesteris Andris sāstīja, ka tā ir epiklēze, kurā tad iesākās? Un šeit, <laughs> savukārt, runājot par Romas kanonu, eh, mēs varēsim runāt vēlāk vienā eh, citā vietā jau par kaut ko līdzīgu epiklēzē, bet Romas liturģijā šajā pirmajā kanonā nav tādas tieši izteikts epiklēzis kā lūgums, lai Dievs caur svēto garu, jeb lai svētais gars pārveidotu Kristus miesu un asins. Un šeit atkal mums ir <laughs> jārunā par, par to teoloģiskās domas attīstību, kāda ir bijusi austrumos un rietumos. Austrumu baznīcā ir bijušas dažādas diskusijas jau 4., 5., 6. gadsimtā par svēto garu, dažādas arī uh, herēzijas un domstarpības, un līdz ar to tika ļoti izkopta šī teoloģija attiecībā arī par svētā gara nozīmi. Savukārt Romā, kur uh, šādas diskusijas nebija, uh, tad paturēja vai saglabājās šī tāda arhaiskāka, senāka pieeja par uh, Kristu un Tēvu kā kā šīm dievišķajām personām, pie kurām lūkšanā vēršās, bet konkrēti šajā evharistiskajā lūkšanā netika daudz par svēto garu. Skaidrs, tad priesteris apzīmē ar krusta zīmi vīnu un maizi, Jā. un tad, tad viņš turpina ar to, ka tas tiek upurēts par visu katolisko baznīcu. Jā, lūdzās vispirms par baznīcas hierarhiju, par pāvestu, bīskapu, visiem uh, kas apliecina īsto katolisko un apustulisko ticību. Un pēc tam jau lūdzās arī par visiem pārējiem, pirmām kārtām tiem, kuri ir klātesoši, kuru, klāt, kuru ticība tev ir pazīstama un dievbijība zināma. Šajā lūkšanā ir iespējams pieminēt arī konkrētus vārdus, par kuriem svētā mise vai kuru nodomā svētā mise ir upurēta. Uh, un kādreiz arī šajā vietā diakoni varēja lasīt uh, veselu sarakstu skaļā balsī ar, uh, ar cilvēkiem, kuri bija atnākuši un, nu, atzīsimies, arī iespējams dažos gadījumos bija atnāk, atnesuši sev līdzi lielāku ziedojumu mm. nekā pārējie. Tad, kad Bet... priesteris saka šos vārdus, atceries kungs savus ļaudis, tad mēs varam pārdomāt savā prātā, kas ir tie mūsu tuvinieki, draugi, paziņas, par kuriem mēs Jā, jo lūties. pēc tam sako šis teksts, par kuriem mēs tevi upurējam un kas arī paši tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem. Līdz ar to šis upuris, jeb šī lūkšana ir par uh, visiem, kas ir klātesoši un par visiem tiem, par kuriem šie klātesošie domā lūdzas. un lūdzas. Mm. Tur ir, eh, te ir eh, misālē rakstīts, ka priesterim ir uz kādu brīdi jāapklust. Tad, tad eh, tas ir tas brīdis, kad mēs varam pieminēt ja, šos visus. Jā. Skaidrs. Un tad kas tālāk notiek? Tiek tad... pieminēta vesela gara litānija ar visādiem vārdiem. Marija, Jāzeps, Jā, Pēteris, ir... Pāvils, Andrejs. Jā, šī svētā pieminēšana Un eh, šeit ir diezgan labi redzama Romai, Romas liturģijai raksturīgo tādu uh, uh, struktūru, kad viss ir sakārtots tā uh, hierarhiski un tā pa plauktiņiem. Uh, proti, nu, tas, ka ir uh, īpaši liturģijā izteikta uh, vienotība ar svētiem, tas mūs nepārsteidz, bet uh, šajā gadījumā, šajā vietā vispirms tiek pieminēti visvētākā jaunā Marija, tad Jāzeps, kuri ir, Jāzeps ir pievienots tikai 1962. gadā. To pievienoja Jānis 23. pāvests. Bet daži no šiem svētījiem ir biblisks personas, citi savukārt pirmo gadsimtu mocekļi un sakārtot kā to redzēsim pēc hierarhiskās kārtības, vairāk vai mazāk. Tātad vispirms Marija, tad Svētais Jāzeps, tad seko 12 apstuļi, Pēters un Pāvils, Andrejs, Jēkabs un Jānis. Un tad pārējie savukārt apstuļi ir sakārtoti tādā secībā, kā kādreiz liturģiskajā gadā bija viņu piemiņas dienas. Toms, Jēkabs, Filips, Bartolomejs, Matejs, Sīmens un Tadejs. Un tad seko 12 mocekļi, kuri tika godināti Romā. Un eh, vispirms pieci pāvesti, viens biskups, viens diakons un tad pieci lai. Proti, pirmie trīs pāvesti pēc apakstuļa Pētera, Līsīs, Klimants. Klimants. Tad uh, pāvests, 24. pāvests pēc Pētera Siksts, moceklis, kurš uh, arī kopā ar saviem diakoniem uh, dievkalpojuma laikā tika uh, nogalināts. Tad Kornēlijs, 21. Romas pāvests pēc Pētera, un uh, arī dzen liels Kartāgas bīskapa Cipriāna draugs, kurš tiek godināts tieši aiz viņa bīskaps un moceklis Kartāgā. Svētais Cipriāns, tad Svētais Laurencijs. Un Romā Svētais Laurencijs bija uh, popularitātes ziņā tieši aiz Pētera un Pāvila. Mm. Un, uh, ir viņa uh, godam veltīta bazilika, kurā atdusās arī viņa uh, miesis. Un, uh, tātad ļoti Romas baznīcai svarīga persona, diakons un moceklis. Svētais Hrisakons pēc viņa ir uh, savukārt Akvilijā, uh, miris mocekļu nāvē, Jānis un Pāvils. Tie ir uh, divi uh, mocekļi, arī uh, maz zināms par viņiem, iespējams, bijušie kareivi un uh, atteikušies upurēt uh, pagānu dievībām. Un tad Kozmons un Damjans divi uh, ārsti, kuri ir par velti dziedinājuši ārstējušas cilvēkus un arī dzen mirušus kā mocekļi. Tā tad eh, nedaudz neliels skaidrojums par tiem šo pirmo svēto grupu, kas tiek pieminēta. Tad no paša sākuma šī lūkšana mums atgādina, cik svarīga ir vienotība ne tikai ar Dievu, bet arī vienot, ka šis sakraments mūs ved vienotībā gan ar citiem cilvēkiem, par kuriem mēs domājam, ar kuriem kopā mēs atrodamies svētajā misē, gan arī tad ar svētajiem, ar kuriem mēs kopā svinam šo liturģiju debesis un zeme, var teikt, apvienojās tad svētajā misē. Jā, tieši tā. Skaidrs. Un tad pēc tam atkal turpinās lūkšana par eh, upurdāvanu. Vēlreiz ne? lūdzam, lai kungs pieņem šo upuru. Tas nozīmē, jau runājām, ka atkārtojās vēl un vēl un vēl tā pati doma. Un eh, atkal mēs tevi lūdzam, kungs pieņem ar labvēlību šo upuru dāvanu no mums taviem kalpiem un no visas tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaita savu izredzēto pulkam. Šie pēdējie vārdi, vadi mūsu dienas savā mierā, ir eh, pievienojis svētais pāvests Gregors Lielais. Iespējams, arī tāpēc, ka viņa laikā <laughs> šis miers bieži vien uh, nebija, jo arī bija smagas, uh, eh, teikt, mūsdienās pandēmijas un uh, slimības Romā izplatījušās, un arī dažādi citas grūtības un iebrukumi. Tāpēc lūgums pēc miera. Un, tad nu jau tad, turpinās atkal lūkšana par pašām upuru dāvanām. Un tad jau lūdzās tas, ko mēs varētu šodien saukt par epiklēzi, mm. arī žestu ziņā priesteris uh, uh, priesteris šīs rokas turpā ar par upuru dāvanām un lūdzās. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upuru dāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par tava mīļā dēla mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Varbūt vienīgi atgādinot mūsu klausītājiem, ko nozīmē vārds epiklēze? Epikaleo, tas ir nosaukt pār, tas mhm. nozīmē, no grieķu valodas, nozīmē, ka lūdzam svēto garu, piesaucam pār šīm dāvanām, lai svētā gara spēkā viņas taptu par Kristus miesu un asinīm. Un tad jau seko tā daļa, kur mēs tā kā atdarinam pēdējās vakariņas un pārvēršam maizi un vīnu, vai ne? Jā, Notiek tieši tā, domāts, jā, tās, eh, zināmā mērā, eh, šie Kristus teiktie vārdi ir eh, vienādi visās euhristiskajās lūkšanās, arī tajās jaunajās, kas ir radušās pēc Vatikāna otrā koncila, savukārt šie pēdējie vakariņu apraksts nedaudz, bet būtībā arī uh, nu, ir līdzīgs visās. Viņš ņēma maizi savā svētajās un cienījumās rokās, pacēla acis uz debesīm, un šajā uh, lūkšanā priesteris vismaz uh, ir aicināts uz brīdi pacelt acis uz augšu un palūkoties uh, uz, uh, uz augšu, atdarinot varbūt arī šo Kristus lūkšanu, kurš uh, pacēlis šīs dāvanas uh, uz augšu, arī varēja skatīties uz augšu, kā tas bija ierasts tajā laikā lūdzoties. Un tad seko šie vārdi: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiek atdota. Un tāpat pēc tam ņemiet un dzeriet. Tās ir manas jaunās un mūžīgās derības asins piķeris, kas par jums un daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Un uh, Eh, šajā vietā ir eh, jauninājums attiecībā uz iepriekšējo kārtību, proti, eh, ticības noslēpums, ko saka uzreiz pēc konsekrācijas, jeb pēc šiem Kristus vārdiem, kādreiz bija daļa no vārdiem, ko priesteris lūdzās par vīnu, jeb par biķeri. Šis ir jaunās un mūžīgās darības asiņu biķeris, ticības noslēpums, viņš teica un tad lasīt tālāk. Savukārt, uh, pēc liturģiskās reformas šis ticības noslēpums ir kā uzsaukums tautai, uz kuru atbildi mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Kas nav vienīgā iespējama atbilde, vai ne? Kas nav vienīgā, ir vēl divas citas, uh, varbūt jūs jau esat runājuši citā katehēzē par tām uh, Nē, mēs īstenībā, es tagad atcerējos, ka mēs esam pieminējuši, ka ir vairākas grēku nožēlas versijas, bet par šīm lūkšanām mēs neesam minējuši. Jā, pārējās divas ir tikpat derīgas un tikpat labi lietojams, kā tā, kuru mēs izmantojam katrā svētajā misē, bet nu, mēs neesam pie viņām pieraduši, jo acīm redzot, neviens nav viņus piedāvājis <laughs> izmantot mm. draudzē. Otrs, gan Cik reiz ēdīsim šo maizi un dzersim biķeri, mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, līdz pat tevai atnākšanai. Būtībā tā doma ir līdzīga, ka mēs uh, ar šo mūsu piedalīšanos un komunijas pieņemšanu mēs arī kļūstam par Kristus uh, nāves un augšām celšanās uh, pasludinātājiem. Un trešā skan atpestīja mūsu pasaules pestītāju, kas ar savu nāvi un augšām celšanos mūs atbrīvoja no grēkiem. Un tad, kad tauta ir atbildējusi, tad visu šo laiku tauta pavada uz ceļiem, vai ne? Un, uh, Jā, skatās, visu šo laiku tauta notiek. pavada uz ceļiem, un, uh, uh nu, protams, mēs izlaidām uh, pacelšanu mm. un uh, to, ka gan Kristus miesa, gan Kristus asins tiek uh, pēc konsekrācijas paceltas pielūgsmē, un priesteris pēc tam nokrīt uz ceļiem, bet uh, šķiet, ka, nu, uh, ši, šo žestu nozīme ir acīm redzama un varbūt nav pat nepieciešams. Mm, jā. Tad pēc tā. šīs ticības apliecinājuma tāda, tad priesteris atkal paceļ rokas un lūdzas tālāk, par ko tad un jā, viņš... un tad sako lūkšana, kura uh, ir uh, tā vai citādi izteikta katrā euharistiskajā lūkšanā, proti anamnēzi, jeb dažu, dažādu pestīšanas noslēpumu pieminēšana, kas arī ir katrā svētajā misē. Ne tikai Kristus nāve un augšām celšanās, bet arī šajā gadījumā svētīgās ciešanas, augšām celšanās no miroņiem, godības pilnā uzkāpšana debesīs. Un, tas nozīmē, pieminam vēl citus notikumus no pestīšanas vēstures. Interesanti, ka piemēram austrumu liturģijā ir uh, evaharistiskās lūkšanas, kur tiek pieminēta uh, arī viņa uh, atnākšana, uh, otrreizēja atnākšana jau kā noticis mm. fakts, jau kā kaut kas piepildīts. Tas Tad, ir interesanti, ka te priesteris arī pēc tam, ka viņš ir uzskaitījis šo uh, Eh, nu, pestīšanas vēsturi un eh, šos notikumus, īpaši tātad eh, nāvi un augšām celšanos, tad viņš aicina atkal Dievu, tā kā atkal piesauc uzlūkot šīs, šīs upur dāvanas, un viņš piemin vecās derības varoņus. Kāpēc ir šie varoņi pieminēti? Jā, nu pirmkārt atkal piemin, lai pieņem tīru svētu neaptraipītu upuri, uh, te atgriežamies pie tās struktūras, kas atkārtojās vēl un vēl un vēl. Un vēl un uh, vārdi, kur arī tiek atkārtoti, lai pastiprinātu un uh, uh darītu pilnīgu šo formu. Bet uh, vecās derības personas, kuras uh, parādās, ir uh, Ābels, Abrahams un Melkizedeks, un visas šīs trīs personas kristīgajā Eh, tradīcijā ir kā Kristus upura pirmtēli, jeb kā personas, kuras ir pienesušas dievam patīkamu upuri. Mm. Proti, taisnīgais kalps Ābels, kurš pienesa dievam aviju pirmdzimtos, par to lasām radīšanas grāmatā. Un dievs, kurš uzlūkoja Ābelu upuri, bet ne jau tik daudz šīs upuru dāvanas kvalitātes dēļ, cik paša Ābram, Ābela taisnīguma un svētuma dēļ, mm -hmm. kas uh, var kalpot kā paraugs tam, ka nu, mūsu nostāja, mūsu, uh, mūsu arī stāvoklis uh, lielā mērā ietekmē to, kāda ir mūsu piedalīšanās šajā upurī, kurš pats par sevi šis Kristus upuris jau ir pilnīgs un šī uh, Kristus uh, upura piemiņa ir pilnīga uh, Bet uh, mūsu piedalīšanās un mūsu līdzdalība tajā var būt atkarīga no mūsu personīgā stāvokļa. Un tad Abrahama upura gatavība, uh, eh, Abrahams, kurš ticības uh, tādā paļāvībā, skandalozā ticības paklausībā ir gatavs upurēt savu dēlu, kas no viņa netiek prasīts, bet gan Kristus, kurš pēc tam šo upuri piepilda Un austais priesteris Melkizedeks, par kuru arī lasām radīšanas grāmatā, kā Kristus pirmtēls, kā augstais priesteris, vēstulē ebrejiem pēc tam lasām, kādā veidā Kristus ir šīs jaunās un mūžīgās derības augstais priesteris pēc Melkizedeka kārtas, kuram nav nec radu rakstu, nec zināma izcelsme, līdz ar to kā mūžīgs no pirmlaikiem nācis. Tad pēc tam priesteris tā interesanti saliecās pār altāri, saliek rokas, un kas notiek tad? Jā, un pēc tam tiek pieminēts šis, šī interesantā doma, cevišķi laikā, kad šī lūkšana ir radusies, ka ar eņģeļu starpniecību tiek nodrošināta šī zemes un debesu liturģijas saiknes starp debesīm un zemi, proti priesteris lūdzās, lai eņģelis aiznestu šo upuri uz tava debesu altāra, tavas dievišķās maistāts priekšā. Lai mēs visi, kas pie altāra pieņemtu tava dēla svēto miesu un asins no debesīm, saņemtu tik vienu žēlstību un svētību. Šajā brīdī priesteris pārmet sev krustu zīmi. Šajā ziņā šī ir zināmā mērā arī kā epiklēti, epiklēzi, jeb ir divu veidu epiklēzes evaharistiskajā lūkšanā. Viena ir tā, kurā piesauc svēto garu par upuru dāvanām, lai tās taptu par Kristus miesu un asinis. Savukārt uh, otrs veids ir uh, lūgties svēto garu, jeb lūgt Dievam žēlastību, lai viņš arī mūs pārveido, pateicoties uh, šīs miesas un asins pieņemšanai, lai arī mēs taptu pārveidoti. Un nu, šajā gadījumā... priesteris apzīmēs jau ar krusta zīmi vai visi misē klātesošie seko šim žestam, vai to dara tikai priesteris, kurš svin svēto misi? Nē, to dara, priesteri? tikai, to dara tikai priesteris, kurš ir pie altāra, un arī tie priesteri, kuri atrodas presbiterijā un uh, ir koncilianti, ja piedalās tajā misē. Un, uh, tad jā. pēc tam seko aizlūgums par mirušajiem. Un tad sakot aizlūgums par mirušajiem, arī līdzīgi kā uh, tā forma tāda pati, kā kad lūdzās par dzīvajiem, proti, ir atstāta vieta nedaudz apstāties, nolasīt vārdus, ja ir konkrētajā misē nodoms par mirušajiem, un šajā brīdī arī ticīgie patiesībā var pieminēt savus aizgājējus, tos, par mm. kuriem viņi domā, par kuriem viņi lūdzās kas jau ir mūžībā. Un tad atkal priesterim ir jāiet ar kāds klusuma brīdis, un tad cik, cik ilgā tā pauzē ir jābūt? Uh, nu, es teiktu, tas ir atkarīgs eh, no tā iekšējā ritma, <laughs> kāds ir, mm. kāds ir priesterim, kurš eh, svin svēto misi, bet nu, katrā ziņā nu, zināmam klusumam, zināmai pauzei ir, ir jābūt. Es negribētu teikt, tagad, cik sekundēm speciāli. Jā, tad, tad ticīgie savukārt tad piemin savā sirdī savus tuvos mīļos aizgājušos, Jā. kurus nes. Eh, un kas notiek tālāk? Tad, um... Pēc tam ir uh, atkal svēto pieminēšana, kā redzējām, svētie Romas kanonā tiek pieminēti divās vietās, gan uh, saistībā ar eh, dzīvo piemiņu, gan saistībā ar eh, jau mirušo piemiņu. Diezgan un, daudz sievietes arī tiek uzskaitītas. Un šajā gadījumā atkal ir šī Romas liturģija raksturīgā simetrija, ir eh, septiņi uh, mocekļi vīrieši un septiņas moceklis sievietes, un pirms tam vēl ir Jānis Kristītājs. Mm. Kā pirmais no viņiem, tas nozīmē sāk Jānis Kristītājs, tad ir Svētais Stefans, pirmsmoceklis, viens no pirmajiem septiņiem diakoniem, tad Matīs, apustulis, kurš ieņēma jūda izkarjota vietu, tad Barnaba, kurš ir apustuļu Pāvila biedrs un līdzstrādnieks, tad svētais Ignācijas no Antiohijas miris Romā kā moceklis, ir zināmas viņa vēstules saglabājušās, kuras viņš ir izsūtījis vairākām draudzēm, tad Aleksandrs, Moceklis arī 2. gadsimtā miris Romā. Un, eh, būtībā dažādi Romas mocekļi, tad svētais Marcelīns, priesteris, arī dzēn, miris mocekļa nāvē Romā ap 300. gadu, un Pēteris, kurš aiz viņu tiek pieminēts, ir eksorcists, kurš arī dzēn, kopā ar šo priesteri Marcelīnu eh, tika eh, nogalināts. Tad svētā Felicita, un šajā gadījumā tā nav tā perpetujas kalpone, uh, kura kopā ar savu kundzi uh, apliecināja ticību Kartāgā, bet gan ir kāda Romas vietējā mocekle un uh, tāda ievērojama persona. Savukārt tā perpetuja, kur ir minēta pēc viņas, ir tā, kuru mēs pazīstam, Perpetu un Felicita, jeb tā, kura Kartāgā 3. gadsimtā ir apliecinājusi ticību ar moceklis nāvi, tad svētā Agate no Sicīlijas, to mēs labi pazīstam. Agates diena Latvijā ir, ir labi apmeklēta, un tajā mēs svīt, svētām maizi un uh, ūdeni un sāli. Un uh, Svētā Lūcija arī no Sicīlijas mocekli. Tad Svētā Agnese uh, mocekli no Romas. Svētā Cecīlija mūzikas aizbildne arī dzen uh, mirusi moceklis nāvē Romā un Svētā Anekstāzija uh, mūsdienu Serbijā ap 300. gadu mirusi moceklis nāvē. Vai priestri tur var ievietot arī savus svētos, vai tie ir tie svētie, kurus ir noteicis šis kanons vēsturiski, kas ir ar Romu saistīti, tomēr vairāk vai mazāk šie mocekļi? Jā, vai nu ar Romu saistīti, vai Romā konkrētajā laikā īpašu popularitāti guvuši un godināti. Uh, nē, šajā evharistiskajā lūkšanā nav paredzēts pievienot uh, citus svētos, kā piemēram trešajā mm Uh, Euharistiskajā lūkšanā, kur ir speciāla vieta, uh, atstāt, uh, ievietot tās dienas svēto. Mm. Bet tāpēc arī Romas kanoni, jeb šo lūkšanu īpaši atbilstoši ir izmantot dienās, kurās kāds no šiem minētajiem uh, svētiem tiek pieminēts. Tiek pieminēts. Svinēts, jā. Jautājums vēl, kāpēc dažreiz priesteri izlaiž šos vārdus, jo ir zināms, ka viņi ir, nu, nenolasa visus vārdus. Jā, viņi, viņus ir iespējams izlaist, proti pirmos no viņiem uh, nē, bet tālāk uh, tas nozīmē, ka ir vārdi. Tagad es skatos konkrēti, jā, piemēram, šajā pirmajā grupā piesaka tikai Pēteri, Pāvilu, Andreju, un tad viss pārējie mm. ir pēc izvēles. Un, Otrajā grupā savukārt arī tiek pateikti tikai Matīs, Jānis, Barnab. Stefans, Matīs un Barnabu, un tad tie, kas sako tālāk, tie ir pēc izvēles. Skaidrs. Un tad uh, priesteris uh, saliek rokas, atkal piesauc svēto garu, atkal ir epiklēze, viņš saka caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas vienmēr radi, dzīviņi dari svētas un sniedz mums. Uh, Eh, Nē, šī nav eh, kā epiklēze, bet interesanti, jo šī vieta ir eh, šīs dāvanas, tu vienmēr radi dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Un šajā vietā kādreiz, nu, runājam, kādreiz tas ir tiešām senatnē, antīkajā laikā, varbūt teiksim, pirmajā gadu tūkstotī, tika svētīti arī citi produkti. Mm. Euharistiskās lūkšanas beigās, kanona beigās, tieši ar šādu lūkšanu noslēdzās arī cita garāka lūkšana par dažādiem produktiem, dažādām veltēm, arī eļām. Un zināms, ka arī mūsdienās hrizmas svētīšanas misē, tas ir tā misa, ko parasti svin lielās ceturtdienas rītā, kurā bīskapi savā katedrālēs svētī eļas, tad vēl joprojām var svine, svētīt uh, slimnieku eļļu. Mm -hmm. Tieši šajā vietā. Tad, tad atgādināsim klausītājiem, ka kādreiz mise bija saistīta arī ar draudzes kopīgo maltīti. Uh, cilvēki nesa ne tikai maizi un vīnu, kas tika izmantot svētajā misē, bet arī citus produktus, kas vai nu tika izlietoti kopīgajā maltītē, vai arī pēc tam tika dalīti nabagiem. Un tad šis bija tas brīdis, kad visi šie produkti tika svētīti kopā. Ja? Jā, vai arī teiksim, īpašos notikumos, tagad nezinu, kād, kādos svētkos, bet nu, iespējams ne katrā svētajā misē tas tika darīts, bet gan kaut kā īpašos. Skaidrs. Eh, gadījumos. Un tad seko doksoloģija, kas nozīmē noslēgums, kad caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā. Jā, nu, Dievam doksoloģija. Arī jā, visas vienmēr būs vienādas, vai ne? Šie, drīz, šie drīzāk lūkšanas. ir eh, nozīmē godināšana, doksa kā godība, bet, mm. bet šajā, šis ir arī ļoti būtisks brīdis, jo labi parāda, kas vispār notiek svētajā misē, kas notiek vispār liturģijā. Mm. Proti cauri Jēzu Kristu ar viņu un viņā Tas nozīmē uh, Kristus gan uh, kā galvenais liturģijas veicējs, caur kuru notiek liturģija, ar kuru kopā tas notiek. Un viņā tas ir Dievam, Tēvam, Svētajā garā. Mm -hmm. Ir viss gods un slava visos mūž, mūžos, un tad uh, tauta atbild un padara par savu šo lūkšanu caur atbildi Āmen. Mm -hmm. Skaidrs. Tālāk klausītāji atgādina, ka sarunājamies ar priesteri Kārli Miķelsonu, esam diezgan tā strauji izgājuši cauri šai pirmajai euharistiskai lūkšanai Romas kanonam, kas ir vissanākā no visām šīm lūkšanām, un ja es pareizi esmu sapratis no materiāliem, kas ir pieejami, tad jau mēs varam runāt ap 4. gadsimtu ja, par šo lūkšanu. Jā, ir vairāk fragmenti mm. no šīs lūkšanas jau. Kas, protams, arī vēlāk tiek papildināti, bet jā, īsa mūzikas pauze klausītājiem turpināsim ar jūsu zvaniem, ar jūsu īziņām, ar jūsu jautājumiem, noteikti jums tādi ir. Varat arī padalīties ar to, kā jūs izdzīvojat šo mīsas daļu, kas jums palīdz varbūt sekot līdzi, vai arī kas nepalīdz. Un tad arī varat droši dalīties ar šo negatīvo pieredzi, ka varbūt liekas, ka vienkārši jāgaida, kad tas viss beigsies. Tad droši varat zvanīt, rakstīt īziņas, rakstīt ēpastus, priecāsimies par jūsu iesaisti. Maizi un vīnu tev pienesā, tā kā sā. un 46 eh, minūtes ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, pārunāt eh, katehēzē arī jūsu uzdotos jautājumus. Šeit aizkadrā priesteri Kārli mums kāda klausītāja dalījās ar to, ko darīt tad, kad tiek pacelta maize vai uh, vīns, jo viņai mamma ir iemācījusi konkrētu lūkšanu, kuru, diemžēl, es nevarēju pierunāt, eh, nolasīt šeit ēterā, un es viņu nepaspēju pierakstīt un neatceros. Bet, eh, jā, eh, kas ir jādara tajos brīžos, kad paceļ maizi un vīnu svētajā misē? Jā, nu, pirmām kārtām... Tā, tas ir brīdis, kurā mēs klusumā pielūdzam uh, Jēzu, kurš ir klātsošs šajās uh, Eh, zīmēs, bet eh, vai privāti klusībā kāds pie sevis lūdzās kādu lūkšanu, tas būtībā ir atstāts eh, ticīgo pašu ziņā, ja šāda lūkšana viņos rosina ticību, viņu stiprina un viņiem palīdz, tad noteikti nav aizliegts izteikt kādus šādus lūkšanu vārdus šajā brīdī, bet tas tomēr notiek privāti, tas notiek klusumā. Tomēr tad ir aicināts, mēs esam aicināti uzlūkot sakramentu, uzlūkot Jēzu, raudzīties uz viņu, un ja kādam sirdī ir kaut kas, ko viņš viņam grib teikt, tad viņš saka, bet Jā. adorācija ir arī saistīta ar to, ka mēs vienkārši uzlūkojam Jēzu un neko viņam nesakam, vai ne? Jā, protams, tā. Jā, mums ir vēl kāds zvanītājs, lūdzu, tad dodam vārdu. Slavēties, Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Paldies, atkal Raimonds no Jūrmalas ir iepatikušās šīs katehēzes, un, un tas ir ļoti labs veids, kā uh, atminēties, uh, atminēties un, un, un atsvaidzināt uh, zināšanas. Uh, ja piedalījos dievkalpojumā, ļoti brīnišķīgi. Atceros, kad biju vēl mazs puika, nu, cik jau gadi 12, jā. Uh, Līvānos priesteris Julians Začests, jā, viņš Romas kanonu vienmēr katru dienu precīzi uh, regulā, ļoti skaista latīņu valoda, bet, nu, e, tā kā bērnam, nu, nu man nebija saprotams. Vienīgais kaut kādi vārdi, kaut kādas iztēle, kaut kas tāds. Un tomēr šī tautas valoda, viņa nu, dod to sapratni, mm. un tu vari tā pilnvērtīgi piedalīties. Bet, nu, latīņu valoda, kad, ja tu viņu saproti, nu, tas ir kaut kas brīnišķīgs, jā. Un, un arī tas, ka katrs vārds, jā, par katru vārdu var būtībā stāstīt šajā uh, Eh, evaharistiskajā lūkšanā. Eh, tas arī tomēr nozīmē, ka tas, tam katram vārdam eh, šajā tekstā ir sava nozīme, kura nu, gadu, gadu gaitā ir ienākusi, iedzīvināta. Jā. Tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgi. Paldies jums, ka jūs šo darat, lai jums jauka diena. Paldies, paldies par zvanu. Uh, jā, mums vēl uh, kāda klausītāja vai klausītājs raksta, uh, ko darīt mums lūdzējiem, kas esam nometušies ceļos? Nu, akal tas jautājums, tad, tad ne tikai tad, kad tiek pacelta hostī, bet vispār, kad priesteris lāsa šos tekstus, vai mēs vienkārši skatāmies, ko dara priesteris, vai, vai jā, kā mēs varam ņemt to līdzdalību šajā lūkšanā? Jā, nu, piedalāmies pirmām kārtām ar tām maņām, <laughs> kādas mums ir, tas ir ar mūsu acīm un ar mūsu ausīm, uh, un uh, pāri jau visam tam ar mūsu sirdi, uh, jo arī tā ir mūsu līdzdalība liturģijā. Ne visi veic vienus tos pašus uzdevumus, to, to pašu darbību, bet uh, visi ir klātesoši, visi piedalās tajā arī caur šo cilvēku, kurš to dara. Un, jā, nu, Galu galā arī mēs taču, arī kā priesteri, kad atrodamies presbiterijā, neveicam visas darbības paši, arī lasījumus, kad, kad lasa citi, tad mēs viņus klausāmies, mm. <laughs> un mhm. dziedājumus mēs klausāmies. Un, līdz ar to nu, katra attiecīgā daļa prasa tādu mūsu iesaisti, kā, kāda mums tajā brīdī pienākās. Šajā gadījumā uh, lūgties kopā ar priesteri, skatīties uh, uz tām darbībām un uh, Censties varbūt sekot līdzi vairāk ar to savu prātu un sirdi, un tas, ko priesteris lasa, es cenšos to padarīt par savu lūkšanu, piemēram, kad viņš piemins, piemins svētos, vai es tad varu lūgt viņiem aizbildniecību sev, vai tad, kad priesteris piemin šos dzīvos vai mirušos, par kuriem mēs lūdzamies, tad es uh, ielieku savus tuviniekus un draugus. Un varbūt, arī... Jā, es domāju, ka tā ir, bet arī es domāju, ka cilvēki svētajā misē jau ir eh, katrs atklājuši vairāk vai mazāk. Nu, protams, arī tas, tā, to vienmēr var attīstīt un eh, tajā augt, bet viņi ir iegājuši noslēpumā, kurā pat ne viss ir atkarīgs no tā, kā viņi katru konkrēto vārdu mēģina, mm. <laughs> mēģina iedzīvināt, bet gan ka tas, kas tajā brīdī notiek, ir kaut kas, kas pārsniedz arī pat uh, šādus, varbūt vienu vai citu vai konkrētu vārdu, bet, bet gan ka viņi ir atrodas kādā noslēpumainā klātbūtnē, kurā pat dažreiz uh, vārdi ir lieki. Vārdi, vārdi pat kaut kā aizpeld, bet, bet mm. paliek tas eh, būtiskais noslēpums. Eh, tas, noslēpums. Un mums ir vēl kāds zvanītājs. Lūdzu, kas mums ir sazvanījis? Slavēties Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Jūs ir sazvanījis Olvija. Prieks cirdēt. Un mana bērnība arī ir preili, Lībāniem blakus. Un eh, jūs iepriekš minējāt par to, kad ir šī lūkšana, ko pie sevis skaita un vecmāmiņa, ko ir iemācījis. Es nezinu, vai mana lūkšana viņa saskatīs ar to, ko citai klausītājai bija teikusi. Bet mums, tad, kad paceļ mani, tad, kad paceļ hostiju, tad tas būs latgaliski, protams. Uh mhm. -huh. Kungs pabaroja mani ar savu uzdorgoku mīsu, bodā mirstušu dvieseļu munu. Un tad, kad paceļ vīnu, Kungs padzirdīju numuzgoju mani ar savu visdorgāko ašņi, bodā slopstušu dvieseli munu. Jā, paldies. Tas, tas ir tas, ko gribēju padalīties. Paldies, par paldies par, par jūsu katehēzēm. Tiešām ļoti, Jā. ļoti noderīgas. Diemžēl nevienmēr darba dēļ sanāk klausīties, bet ļoti cenšos. Tad pēc tam <laughs> paliek paldies. arhīvs, protams. Jā, paldies. Jā. Jā, paldies ar Dievu. Visu labu. Jā, tad eh, lūk, eh, var šādi vārdi, bet man liekas, jā, mums cilvēkiem droši vien liekas, ka mums vajag kaut ko darīt, bet man liekas, ka tā lūkšana, pielūksme pieprasa reizēm arī to kluso lūkšanu, adorāciju, kur mēs nesakam neko, kur mēs vienkārši ļaujam Dievam mūs pārveidot. Tas, man liekas, tā kaut kas tāds varbūt pret mūsu instinktīvo uh, rīcību ir, bet uh, tāpēc arī daudzi svētie ir uzsvēruši arī šo kluso uh, lūkšanu, kontemplāciju, adorāciju, ka Dieva klātbūtne jau ir tā, kas mūs pārveido un šis Dieva noslēpums, kuru mēs nekad neizteiksim vārdos. Bet, protams, ka tiem, kuriem ir vieglāk, tiem, kuriem tas palīdz, tad eh, varat, varat noteikti arī izteikt kādus abrīnas eh, vārdus, lūkšanas vārdus kungam, kad viņš mums tiek rādīts. Te arī Ruta mums jautā par eh, Eh, priesteriem, kas paceļ hostiju un biķeriņu, saka, ir novērojis, ka ir priesteri, kas to dara tā lēni un cienīgi, bet ir tādi, kas to dara eh, nu, tā diezgan strauji. Vai ir kaut kādi noteikumi, kā priesterim ir jāpaceļ, cik ilgi viņam ir jātur, kā ir jātur maize biķeris, vai tas ir atkal pēc katra priestera nu, tā, tā brīža, nezinu, sajūtām vai... Jā, nu ir, ir tāda skola, bet tā, protams, tā nav oficiālā mācība, nav misālē nav pateikts, cik ilgi tas ir jādara, bet tas ir jādara cienīgi, bet to nevajadzētu pārvērst par priestera diev, privāto dievbijību. Mm. Es esmu bijis misēs, kurā uh, priesteris tur apmēram minūti pacelt šo. Uh, gan hostija, gan biķeri. Un no vienas puses tā ir iespēja ilgāk palikt adorācijā, ilgāk lūgties. No otras puses, nu, jāsaprot, ka misē ir arī savs ritms, sava gaita, un, un, un ne visiem, piemēram, vienādas šīs divbīgās <laughs> vajadzības, vai div, arī šis lūkšanas ritms ir vienāds. Un, un tāpēc tā, tā ir baznīcas oficiālā lūkšana, tā kā tā ir. Uh, Mēs, protams, nav mehāniskas darbības, bet tomēr uh, izvairīties no kaut kā tāda, kas ir tikai mūsu privātais, uh, publiskajā tajā lūkšanā, bet gan tā censies veikt to tā, lai tas kalpotu pēc iespējas visiem. Un, tad, tad mise ir mūsu kopīgā lūkšana un mūsu privātā dievbība paliek tad mūsu privātajai lūkšanai, nevis misē. Jā, tas, ka, un tas attiecās arī uz priesteri. Un eh, pēdējais jautājums, priester Kārli, mums straujiem soļiem noslēgusies eh, šī katehēze un jau jādod eh, vārds ir gavēņa kalendāram, bet kā ir ar to stāju, kas nosaka, ka, jo šobrīd, nu, daudzās draudzēs vēl ir tāda varbūt neizpratne, vieni paliek uz ceļiem visu šo lūkšanu, citi jau ceļās uz doksoloģiju, respektīvi, kad priesteris paceļ maizi un, un vīnu un saka cauru kungu ar viņu un viņā, uh, Citvieta pasaulē mēs novērosim, ja nemaldos Polijā vai, vai Itālijā, celsies kājās jau uz eh, lūgticības noslēpums. Tad eh, kā, kā, kā ir pareizi, kā ir dievbijīgi? Jā, nu tas ir atkarīgs eh, no vietējās baznīcas, no biskupa konferences, kurā tad nosaka konkrētajā <laughs> teritorijā kādām darbībām, kādiem žestiem sekot. Un uh, Latvijā ir pirms dažiem gadiem iznācis jau šis dekrets vai šis dokuments par to, ka uh, mēs ceļamies kājās mūsu uh, Latvijas diecēzēs uz šo beigu doksoloģiju caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, pasvītrojot to, ka mēs visi, kas esam klātesoši, piedalāmies šajā euharistiskajā lūkšanā un ka tā ir visu mūsu kopīgā lūkšana, Un savukārt līdz tam brīdim tie, kuri var, kuriem nav veselības eh, problēmas vai citu apstākļu dēļ, nav ierobežoti, tad atrodas uz ceļiem. Skaidrs. Nu, ko, liels paldies, Priester Kārli, par to, ka varēja veltīt laiku mums šai katehēzē un skaidrot euharisko lūkšanu. Paldies arī klausītājiem par jūsu aktīvu līdzdalību un arī par jūsu jautājumiem. Paldies, ka zvanat, rakstat īziņas, sekojat līdzi, iesaistaties šajā sarunā. Tas arī tad ļoti, ļoti palīdz